de base melado. Ela procura na cesta e já sente no faro. Pede pra passar na seda, tá saindo bolha. Sabe que a tropa só porta dos tipos mais caros. Tu, vai me escutar na rádio, não tem mais escolha. Ela quer limpar, para eu não tomo essa porra. Fazendo dinho, eu vou investir tudo em gosto. Tu me critica, mas a tua puxa, vida. Quieta do meu lado, brota quase amiga. Tira essa dura aqui que tu nem é miga. Blusa da Lacoste, pique esportiva. Ela me acalma, onda da sativa. Quieta do meu lado, brota coisa, miga. Tira essa dura que tu nem é miga. Blusa da Lacoste ela me acalma e pede mais forte. Sou preto chique de jaca no corte. Trampa do muito, não conto com a sorte. Desde novinho correndo igual boot. Quero meus manos na capa da Vogue. Fala demais, mas eu sei que é fake. Ela só chama quando tá pra funk. Rod Bull, mano, é o de real plug. Deixa forte, tá com todos os bugs. Pelado nascido que na fica junk. Loca maldito, não toca no jack. Carburo mel no meu copo tem honey. Rap pros cria gerando uma money. Emocionado, quer ser Rockefeller. de dré Penso no flow, mas não é sua ideia Brecha da selfie, não deixa fortão Tá, tá toda tá, roxa, tá, tá, ela joga de lado Pede, pede pra apertar um base melada Cheiro de sexo, não sai do colchão Pesquisada e os skunk do bom Última forma, pomera, lerdão Se eu tô embrasado, bate a sensação Que eu tenho que voltar a fazer meu milhão Oh, não, não, não, não Preço completo pra tu entrar no show Quer saber do que eu tenho, de onde eu venho, não quem sou Oh, não, não, não, não show. Ei, tu não sabe quem Mary sou. Yeah, reflete nos flashes em dia de show. Grupos quer fumar porque elas sabem que tem dentro do meu stick 20G de snow. Quando grave bate, todo mundo faz té. Hoje tá fácil pra dar um rolê qualquer atrás de meu ser. Essa lacoste foi cara, muito cuidado com a brasa do pé. 18 cai nessas chains on my neck. Bala nos pulsos que paga de sete. Pela sua cara geral já percebe Se quer tentar é só entrar na fila Sem me gabar, mas eu sou bom de mira Vão criticar, mas tem quem me admira Elas falam que vai, mas no fim sempre fica De base melódico Ela procura na cesta já sente no faro Pede pra passar na seda, tá saindo bulha Sabe que a tropa só bota do estilo mais caro.